Hiru Donostia sari dunez gain ere, antzezle eta zuzendari zerrenda luze batek, bai ez dut Donostiara etorriko direla, eta sailo ofizialean beraien filmak aurkeztera urbilduko direnen artean, James Franco antzezlea aipa genezake, edo eta Glenn Close, The Wife film filmarekin etorriko baita Donostiara, baita Arnold Schwarzenegger ere, Wonders of the Sea irude emanaldi bereziko ahotsa eskaini duelarik Badonostiara etortzekoa baita. Eta Frantziako zinemak ere ordezkari jugari izango dituelarik, oroar garro egungo zinemaren panoramako zuzendari garrantzitsuenetako zenbait donostian izango dira ere. Eta bururatzeko, eman dituzten hainbat datuen artean, azpimarra genezake, sail ofizialeko epaimai buru John Malkovich, estatu batua zuzendari ekoizle eta idazle famatua, aurkitu izango dugula aurten. Eta sail ofizialaz gainere Euskal Zinemak izaten baitu bere saria, irizar saria, epaimaikiden artean ere aurten itxaroborda hautatu dute. Basetasun gehiago nahi badituzue, Donostia Zinemaldiaren webgunera jo dezakezue, www.sansebastianfestival.com webgunera joz, eta bestela ere jakizue, Ba, Donostiako zinemaldiaren inguruan zabal mintzatuko garela maialen belokin, Donostiako zinemaldiko zuzendari ordearekin mintzatuko baikara emendik gutxera. had to be you. Kultur alea. Badonostiako zinemaldi amendi gutxera hasiko bada, zinegin e, festivalekoak ere lanean diar dute, mendik e, eh, gutxera ere, azaro aldean eh, ba, zinegin festivalaren edizio berri bat ospatuko baitute. Eta edizio juntan ere, Kliklap uh, eh, mm, lehiaketan parte hartu dutenen, edo irabazlearen eh, bideoak ikusentzunezkoak uh, eh, ikusi izango dira, eta orain da momentua, film labur lehiaketa hontan parte hartzeko. Osetasun guztiak bilduko ditugu bere alak, jisto farotzaren abaitugu gurekin kaixo, egunon? Egunon, maia. Komunikazio arduraduna, zaitugu. <laughs> Bai, alata. Bai ahunt eh, formala meiten du, baina, hala. Bai. Eh, arduradun eta ibat, hala, eta komunikazioaz arduratzen naiz bai. Mhm. <laughs> Osongi, ba, zinegin festivalaren baitan eh, urtero urtero, e, bada dagoeneko zenbat urte, antolatzen duzuela film laburleiak eta hu? E, Inek arabera, laugarren alitaike, izan baita or, eh, elementuen inguruan aigira, urte guziz bada gai nagusi bat, eh, eta elementu naturalen inguruan, izan zen luja, ura, sua, urte airea, eta ez dakit bat anzten duten ez, bez, ortako, ortako duda bat badut lau eta bosten artian, edo, lau eta bost garrinaren artian, hasta ez behin nintzen hor, ala. Bai. Baina, bon, be, elementu naturalen inguruan aigira, eta Bai. Hala. Eta erran guzu ja salatu diguzu aurtengo gaia zein den airearen inguruan, eh, egin ah, barko bai, da. Airea. Eta airea ufatu dauzut, bai. Airea, airea ufatu dauzut <laughs> Ongi hasi bai. Eta eh, gai zabal honen inguruan beraz, sormen lan bat egin beharko da, labur bat sortu beharko da, eh, nori zuzentzen zarete e, eh, lehiak eta hau antolatzerakoan? Ba, gehien bat, e, amatuer, baina amatuer ere, eh? lehen esperientzia duten ere bai, eta ez da nahi behozu uh, eh, ala, elitista uh, hori, denek idekia zaie, eta edo iraupena behar da respetatu, biztan dena bon, Euskaraz eh, izaitea, edo mutu izaiten alda ere. Hala, Euskal bideogintzaren sustatzeko, eta bideogintza publiko zabal bati jastarazteko, hala, behar da, eh, bokazio batzuen bat arrazteko, ez dakit. Arazon baitzu lotxa bat dira, behar bada, mm, engaiatzeko bide hortan, eta bo, entxigu bat bezala. gure helburua da, ala, eh, eskual bideo gintzaren sustatzia gehien bat, eskaraz. Mhm. Parte hartze handia izan da, beste urtetan? Jaz, eh, sei, eh, sei bideo kangin nituen ez da geizki ez, eta ere lana galde iten du. Urte guziz bezala, Guti gora bera bospa sei eh, lana eskuratzen ditugu eta gero eh, gure artean eh, egiten dugu sailkapen tipi bat, sariak baitira uh, banatzeko, baina ez da hori importantena, baina eta gero nahi bauzu zinegin festivalaren denboran, bada zine quiz gaualdia eta zine, eh, da fin batzuen inguruan galderak asmatzen dira eta taldeak osatzen dira, lehiak eta hortan parte hartzeko eta mantxen artetik edo pixka bat saioen artetik ebe, e, eh, bideoak pasatzen ditugu. Mm -hmm. Eta bada Eh, gure sailkapen eskaintzen dugu gero eta hala politia da bai e, film labur bat eta sari garelarik e, zenbateko iraupena azari gara bost hori da bai bost minutukoa e, eh, a, iraupena gale dugu e, bost minutukoa izan dadin gehienik gutiago izaiten ala baina hala hori da baldintza bakarrenetarik bat hain e, eman ditu danetaz gain Ba, gomita zabalduko dugu, lehiak eta hontan eh, parte hartzeko, e, zuen berri izateko, baduzo gune bat, eta pentsut, bai. hortan ere, e, eh, setasun guztiak aurkituko ditu, nahi duenak ba, parte bai. hartu eh, badirelako... Izenen emaiteko eta dena, eh? araudiak bai, badira, arautegi ere, bai, mm ba, bai, bai. E, jakiteko zer egin, eh, zer nola, eta gurekin ere harremanetan sartzen alda biztan da. Benen, eh, dena blog bat badugu, eh? puntu eu eta horat joan ez gero elementu guziak eskuratuko dituzue. Eh? Mm-hmm. Ba idea, eh? izango da urtengo gaia, eh, noiz mhm. arte, mm -hmm. bidaliltzen halko dira lanak? Urriaren oita ameka. Hala, hori da EPA, jakinez uh, bi aste, kasikiru aste berantago hasiko dela zinegin festivala. Hala, beraz, uh, gehiago festivalaz aipatuko dugu berantagoa, egira uh, eh, egitarauaren burutzen, eta, hala, ez dut eh, gehiago sahat salatzen altzin egin iburuz, ez duzu galdegin, <laughs> baina <laughs> ez nauzut haintzinetik, indargabetzen zaitu Banekien, banekien <laughs> egin. Ez eh, ginako itzalirik egin nahi donostiako zinemaldiari, bai, bai, eta ba, ulertzen duzu. Hala ere, azken galdera bat nuke lehiaketaren inguruan eh, erranduzu ez dela helburua irabaztea baizik eta parte hartzea, hortan eh, mhm. hori sustatzen duzuela, hala ere, zer duzu baloratzen? Eh, Firma bat ikusterakoan edo epaimaikidek zer dute baloratzen ba, puntuak ematerakoan? E, subjektibo da zen, eta zazpi gira antolaketan, zazpi nunbait iritzi ezberdin, Eh, zomaitzuek eh, gehiago teknika, nahi oso bideo gintzako eh, alde teknikoa, zomaitzuek ikusten dute beste alde artistiko bat, edo zer den ere bideoa, izaiten alda dokumental tipi bat, izaiten alda um, mm, sketch bat lagunen artean, izaiten alda marrazki bizitun bat adibidez, erratik ez, izan da txontxon tipiekin hor eh, bustina, bustinarekin e, egina izan zen hor hitzen behin eh, olako pertsonaiak eta animazio bat sortu zuen uh, sortzaileak. Eta zinez, uh, idekia da, eh? inspirazio guziek. Mm. Bai. Hala dut oso irekia. E, imaginazioa izan dezagun, irudimenari bere leku hautziz. Ba, urriaren ogoita maika arte bidartzen alko dugu, ikusi dut ez duzula ezer salatuko, hori bai, erranen dugu zinegin festivala mm -hmm. amaseitik emeretzira, iraganen dela. Azaruan, hori da. Azaruan. Ha, hori da, orzegunetik iganderat, mhm. eta mm -hmm. hemen dikarat, biztan dena, laster jakin araziko dugula egitaragua. Osongi. Ba, guztionekin gelitzen gara, Kristof, eskermila. Bon, be, mire esker zuri. eta txarra egin zendun harimie Gatibu taldeak igelak filmaren zategin baitzuen eh, soinu banda, entzun berri duzue kantua, eta gatibu taldeko Alex Sarduik, jakin gaur, ondarribian ere, bere alea ekarriko duela, et orkestrarekin batera, Euskal Pop Rock izartzen baitzu, ikusi izango baitira holtza gainean. Alex Sarduirekin batera, Gorka Sarriegi, sorotan beleko kantari hau izaro, eh, Niko etxarte eta Petxi kantariak ere ikusi ofizial izango ditugu gaur ondarribiko besten baitan. Ondarribiko bestak bururatzeko gaueko zortzi terdietatik aurrera, kontzertua antolatu baitute ondarribian. Setasunak nahi badituzue, ondarribia.eus webgunera jo dezakezue. Kultur alea. ¿Sabes quiénes son estos chiquitos de leche? Richard que está grabando un disco nuevo en mi casa. Eta ikusi ez, baina entzuten ari zareten eh, bideo honen bidez iragarri du berritxarrak taldeak bere lan berria grabatzen aritu izan dela abuztu aldean, disko berria mm, ba, prestatzen ari baitira. Urte bukaerarako prestomen izanen da eta Bill Stevenson ekoizlea entzun baduzue berriki Bill Stevenson ekoizlearekin aritu izan dira estatu batuetan ba, beraien lan berrienaren grabatzen. Berri eh, taldeko lagunak edo nola ere estatu batuetan dira uneotan, gaur berean Bostonen dutelarik itzordu. Ben Azarroako Eri Antzokiak Orkesturik Sasoi Abiatzea Irailaren amazazpian igandez bai gorin Nu? Bai gorin Aratsaldeko iruetatik goiti Dantza, zirko, musika ikusgarriak kitorik Wow! Irailaren amasei eta amazazpian Donosteiko jostagunean Galindoz familiaren karpapean udul zirko ikusgarria. Aratxaldeko lauetan eta seiak terditan. Baina kasu, tokiak mugiztuak direnez, obea zinetik hartzea garazibaigori.com gunetik pasatuz. Beraz, itzordua emaiten dizugu baigorin, Seetasunentzat, tokientzat, zenbaki bat, 0 bost, bost behatzi, iru zazpi, zazpi 0, iru sortzi, gune bat, untar arte iritsi gara gaurkoan besterik ez bihar arte esango izuet, bihar izango baitugu, ordu berean eta leku berean. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Dicen que hay un efecto llamada. Dicen que no quieren trabajar. Dicen que son machistas. Dicen que bajan el nivel escolar. Dicen que colapsan los hospitales. Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales. Dicen que nos ven a invadir. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué trabajo? El que nadie quiere hacer dicen que hay un efecto llamada a las ayudas sociales. Si yo te ayudo, tú me ayudas. Si él ayuda, nosotros ayudamos. y vosotros ayudáis, ellas ayudan. Dicen que no quieren trabajar, pero tampoco van al bar. El caso es hablar por hablar, hablar por hablar. Dicen que colapsan los hospitales y eso es una exageración porque la hipertensión es cosa de mortales, también la gripe y el sarampión. Y es que aún no hay vacunas para el peor de los males, que es la intolerancia a la lactosa y a todo lo que no sea mi cosa. Vete, mi casa, lejos. te lo han enseñado en la escuela. A, E, I, O, U. El borriquito sabe más que tú. Si no le conoces de nada, si nunca te has sentado a su lado, si nunca has compartido un café, porque dices lo que dices. Si del dicho al hecho vaya un tren. sociedad del bienestar. No queremos que nos vengan a molestar. Fumar a chanta los pulmones, rumorear los corazones. Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú por qué. La escuela concertada se hace la despistada. Esto me tiene desconcertada. La concertada que la desconcierte. buena, la buena será. temor, donde hay temor hay desconfianza, donde hay desconfianza hay recelo, donde hay recelo hay canguelo, que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. Si aparece el sacamantecas, me va a dar un siroco. En el miedo me enroco, me vuelvo tontiloco, me apoco y me descoloco. Dicen que son machistas los de aquí, los de allá, y también los de más allá, dicen que vienen a invadirnos como si fueran ovnis, ET, este al Alien, Chewbacca, en la guerra de los mundos, encuentros en la tercera fase. Alienígenas contra alienados. Kotsak besekretia badu. bat du. Be zerkia egin behar dugu biztan da, eh? barkatuko Zinema zitzegiten hasten ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazki, zortzi, berzi, amu, amur, amur, Menan helburua ez da bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.